для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Прыкідваецца сиратой, каб не браць на сябе адказнасці, зняважліва перасмыкнуў плячамі. Ні чарта не разумею. А думаеш, я разумею, з ледзь прыкметнай раздражнёнасцю спытаў Лялькевіч. Думаеш, калі я сакратар райкома, дык мне адкрыты ўсе таямніцы, мне трэба, як бачыш, на падарожных раён аб'ехаць. І ўжо больш спакойна. Я сам не разумею, няўжо там кіўнуў угору на столь, не бачаць гэтай небяспекі, няўжо Сталін з яго празарлівасцю не разумее. «Петя, прыбяры кнігі са стала, нарыш хлеба». Пятро здзівіўся. У Саша нічога яшчэ не гатова са сталом і хлебам, можна не спяшацца. Пэўна, яна не хоча, каб яны працягвалі гэтую сваю размову. Чаму? Якраз апошнія лялькевічавы словы развеялі яго Пятрову недаверлівасць, Не, гэта не скарга чалавека, які баіцца ці не хоча браць на сябе лішняга клопату. Гэта сур'ёзны балючы роздум. Хіба мала сам ён думаў над усім гэтым, Чаму ж не верыць, што думаюць і другія, і можа яшчэ больш пакутліва, бо сапраўды той жа Лялькевіч ведае безумоўна значна больш. Пагутарыць з ім па шчырасці, з узаемнай сяброўскай даверлівасцю хіба не цікава, Саша ў пачатку сама выяўляла гэтую цікавасць. Але, здаецца, не толькі яна лічыць, што тэма, як кажуць, вычарпана, але і ён Лялькевіч падышоў да стала, пачаў разглядаць кнігі. У грубцы засверчэла сала, а калі патэльня была пастаўлена на ляжанку і Саша ўбіла туды яйкі, то пайшоў такі пах, што ў пятра закружылася галава. thank you Чаго добрага яшчэ страціш прытомнасць, як тая таня з сумным гумарам падумаў ён. Але ўбачыў, як у потай каўтнуў сліну госці, павесялеў, дык ты выходзіць такі ж галодны, як і я, грэшны. І ўжо борстка нецярпліва стосамі пачаў звальваць кнігі са стала на ложак. Лялькевіч, паглядзеўшы адну другую кніжкі, спытаў сяброўскай інтымнасцю: « Грызеш гісторыю, раптам адкрыў, што гэта цікавая навука. Саша, трымаючы на чапяле патэльню, грубцы засмяялася. Ён трызніць багамі, асабліва багінямі, што ноч сніць Афрадыту. Ну, выдумаеш, відаць, цікавасць да гісторыі прыходзіць з гадамі. У школе, ў інстытуце я не любіў гісторыі. Матэматыка да фізіка займалі ўвесь час – А вось цяпер хочацца пачытаць і пра багоў, і пра герояў, шкада няма калі. Усё мару, вазьму адпачынак, уцяку, куды-небудзь у лес. У мяне ж столькі знаёмых леснікоў з партызанства. Эх, захаплю чамадан кніжак і запоем, запоем, з раніцы да вечара. Сню, як чытаю з такой асалодай. Лялькевіч уздыхнуў, сумна усміхнуўся. Звычайна яна загараецца з вечара такая фантазія. Раніцою прачу. Раніцою прачнуся цвярозасць поўная. Разумею, нікуды я не схаваюся, будзе адпачынак, пашлюць мяне на курорт лячыцца. Ну, пачытаю не больш, чым другія, і зноў сходы пасяджэнні. Саша выставила на засланы свежими газетами стол пузатую пляшечку, такую полную прозрыстую, что Петру сдалося, и она пустая. Я нават не утрымался, переставил я из места на место, переканался, что она наполнена под шкляный притертый корок самым чистым нектаром. акушэрскі НЗ выставіла, падумаў з вясёлым гумарам, зноў акушэрка напіша ў райздраў. У дзень савецкай арміі яны з бабковым вымалілі ў Сашы грамаў 200 спірту памянуць тых, хто ішоў побач з імі не дайшоў. Не толькі фізічна, але душэўныя раны яны яшчэ свежыя у кожнага. Уедлівая дзяўчына, у галаве якой адны хлопцы ды інтрыгі, а хлопцаў няма яна злуе, напісала ў райздраў, што загадчыца фельчарскага пункта выкарыстоўвае медычны спірт на асабістыя патрэбы. Пятра ўразіў не сам паклёп, а тое, што дзяўчына, якая была на фронте, такая дурная. Для яго фронт – універсітэт розуму. Развёўшы спірт вадой, Лялькевіч падняў сваю шклянку. «Дякую вам, сябры! Адмаўляўся я ад вашага запрашэння, бо ведаю, колькі гэта клопату ў наш час прыняць гостя. Але шчыра скажу, радасна мне пасядзець у вашай сям'і». Колькі разоў думаў, заеду сам і скажу, давайте пасядзім вось так. Дык не, то фальшывая няёмкасць перашкаджала, то справы неадкладныя, але без прамоў. Дазволь мне, Пятро, выпіць за Сашу. Дякую вам, Александра Фёдоровна, за ваша золотое, не... Шаблонна гэта золотое, вялікае, адным словам, за ваша добрае сэрца, Саша. Саша Фёдоровна расчырванелая, яшчэ каля грубкі, трохі збянтэжаная тостам з дачкой на каленях з маленькай чарачкай у руцэ, была ў гэтым іх незвычайна прыгожая. Пятру хацеў і не мог адвесці ад жонкі вачэй. Чокнуліся, выпілі, захрумсталі гуркамі. «Бярыце яечні, Владимир Иванович, што вы адны гуркі? Дайце я вам палажу». «Дякую, дякую, не трэба больш, няхай малой». Дык значыцца ты не помніш мяне ленка. Эк шчыра пакруціла галавой дзяўчынка. А я ў цябе за няньку быў, і мы добра такі з табой дружылі. Ты, я ды да яшчэ кошка каця, помніш кошку. У тёткі полі. У тёткі полі. Але э, як данік? Вучыцца ў тэхнікуме. Гэта я ведаю, бывае рэдка прыедзе попросіце няхай загляне мой галоўны сувязны забыўся на свайго камандзіра лялькевіч уздыхнуў хоць яно натуральна новае жыццё новыя сувязі сімпатыі ўсё новае. Thank you. здаецца, Уладзімир Іванович, нечакана не па логіцы гутаркі, але з незвычайнай цеплынёй, як у вельмі блізкага чалавека, як маці ў сына спытала Саша. «Худы вы! З вашым здароўем нельга так запускаць сябе! Гэта ж у які час мы вас крыху паправілі!» «О, Александра Фёдоровна, вы з полей! Гэта умелі!» «Што яна так, ваша ліда?» Лялькевіч зачырванеўся, здавалася, нават спалохаўся. «Ды, не, нічога не думайце, мы жывём дружна». Ён казаў гэта так, быццам абавязаны быў даць Сашы справаздачу пра сваё сямейнае жыццё, што таксама крыху непрыемна кранула Пятра. Ліда разумны чалавек, толькі працуе, як апантаная, 32 гадзіны ў тыдзені, штодня сотня сшыткаў. Я кожны раз з жахам гляджу на гару гэтых замурзаных сшыткаў дзіця будзе чакаем Саша прыветліва ўсміхнулася як бы задаволеная што ўвогуле жыццё ў яго пакуль што ідзе па чалавечы навошта вам гэта работа Жонка, настаўніца, вы настаўнік, сталі б дырэктарам школы, усё-такі спакайней, з вашай нагой, з вашым здароўем сцерлася з лялькевічавага твару збянтэжанасць ад нечаканых сашаных пытанняў, зніклі расчуленасць, размякчанасць ад выпітага спірту і ад вячэры. У міг ён зрабіўся такі, як тады, калі гаварылі пра запечку, аскетычна сур'ёзны, заклапочаны, здавалася, душэўнага болю. Задумаўся на момант, ледзь прыкметна усміхнуўся. аднолькавая логіка. Ліда ледь не штодня кажа мне пра гэта, і я ўжо адзін час пачаў быў прыкідваць, якую школу папрасіць. Але потым разважыў, не, нельга мне пакідаць партыйных органаў. Не падумайце, што я да ўлады рвуся ці такой ужо высокай думкі пра свае кіраўніцкія здольнасці. Не, надварот. Кіраўнік я па нашым часе пасрэдны, мяккі, ліберальны. Але вось іменна пра тое, што што многавата чэрствасці, камандавання, такі чалавек, як я, патрэбны ў райкоме. Я хачу, каб вы правільна зразумелі. Неяк так склалася, што многія работнікі ўвогуле і людзі нядрэнныя працуюць. Ну, як бы гэта сказаць, для справы, для дакладаў, але не для людзей. Усё гэта нават цяжка растлумачыць. Тут трэба самому паварыцца ў гэтым катле, каб зразумець. Мы з Анісімавым часта сутыкаемся на гэтай аснове. Ён крычыць, што я плеснівы ліберал, народнік, гнілы інтэлігент, што мяне даўно трэба гнаць у шыю з райкома. Любы другі на мае месцы даўно плюнуў бы, а я цярплю яго. У Анісімава ёсць адна добрая якасць, ён хутка адыходзіць і, разважыўшы, даволі часта згаджаецца, крычыць, пагражае, выгнаць. А як хацелі мяне перавесці ў другі раён, увесь абком на ногі падняў, а не аддаў. І сам я прасіўся, каб пакінулі. Тут амбіцыю і гонар трэба гнаць к чорту. Уладзімир Іванович усміхнуўся. Я што, фурмана ў прычапаеве, але часам мне здаецца, што фурманаву было лягчэй. Чапаеў дзіця рэвалюцыі, а мой Анісімаў гэта, як кажуць, спелы прадукт пэўнага стылю работы. А стыль гэты... Ну, як вам сказаць? Усе мы павінны працаваць па-сталінску, я разумею. Не ва ўсіх выходзіць, вядома, я не пра тое. Зразумейце мяне, я пра тое, як Ленін ставіўся да людзей. Чытаю, як Ленін рабіў і балюча мне, што Анісімаў, Булатаў, Ляшчук, ды і сам я не ўмеем мы вось так, як ён і лічы. Не ўмеем, а трэба нам вучыцца, Пятро. Ой, як трэба. Маркевіч ціха, павольна, калі не глядзець на яго, то магло б здацца нехаця. Але на твары адбіваліся тая ўнутраная напружанасць і хвалявання, якія прымушаюць слухаць чалавека з асаблівай увагай. Так слухалі яго Пятро і Саша. Нават маленькая Ленка сцішылася і глядзела на дядьку, як заварожаная. Даверлівасць і шчырасць, з якімі сакратар райкома выказваў думкі, якія не кожнаму можна сказаць, радавалі Пятра. Але ў той жа час чамусьці рабілася крыху балючае непрыемна, як некалі ад выказвання панаса грамыкі. Нягледзячы на ўсе нястачы, бюракратызм, грубасць, Пятру хацелася пасля такой вайны і такой перамогі бачыць толькі добрае, прыгожае, высокае і чыстае. Часам яму здавалася, каб людзі знарок не вышуквалі благое, не выцягвалі яго на свет Божы, то навокал было б больш светлага і ўсім лягчэй жылося б. Ці не таму ён так захапіўся старажытнасцю і міфамі. Прыгожай у казках. Ведаў, што гэта талстоўская філасофія, не праціўся злу будзе дабро, Часта смяяўся сам са сваіх ружовых акуляраў бы жыццё штодня разбівала іх і прымушала весці змаганне супраць зла. І ён любіў гэтую барацьбу свой удзел у ёй. Адчуўшы ў Лялькевічу такога ж летуценніка і барацьбіта, Пятро захацеў, каб яны па-сапраўднаму пасябравалі, бо нішто так не збліжае людзей, як людзей, еднасць думак, поглядаў, імкненняў. Ён адказаў Лялькевічу такой жа шчырасцю, расказаў шмат з таго, што хвалявала яго асабістыя людзей, з якімі ён штодня сустракаецца ў школе, у калгасах. Ад споведзі такой зрабілася хораша на душы, І рэшту вечара Пятро прыгадваў розныя вясёлыя армейскія выпадкі, здзіўляючы Сашу сваёй армейскай дасціпнасцю. Андреевич, расскажыце міф. Надя паштарка, дзяўчына рыжая, непрыгожая, але надзіва романтычная і чулліва. Неяк седзячы ў сельсавеце без справы, Пятро расказваў ёй і Каці міф пра нарцыса і быў уражаны, як слухала Надя, як дзіця казку. Дайшоў ён да смерці нарцыса, і ў яе вачах заблішчалі слёзы. З таго дня Надя часта прасіла расказаць міф – Пятру падабалася яе дзіцячае захапленне расказваць такім слухачам асалода. А галоўнае расказваеш другім і надзвычай трывала запамінаеш сам на ўсё жыццё. Любы экзамен пасля не страшны. Але што расказаць, каб было пад уласны настрой? А настрой яго на рэдкасцю знёслы. Ці не расказаць што-небудзь пра гарэзу эрота? Каця па гэтай часці адукавана больш, чым трэба, яе любой брыллю не збянтэжыш не тое, што казкай. А Надя... Гэтая рыжая, мабыць, таксама, што ноч сніць хлопцаў. Пятро падумаў, што ёй непрыгожа цяжка будзе знайсці сваё шчасце, пашкадаваў дзяўчыну і невядома чаму успомніўся паэтычны міф пра Дафну. Апалон, бог паэзіі і музыкі, быў хлопец вясёлы, жыццярадасны, да прыкладу, як я. Вы часам бываеце, як хмара не згадзілася Надзя. Будзеш крытыкаваць, не буду расказваць. О, не-не-не, Але, як і кожнага смяротнага, аднойчы і Бога нападкала гора. І вінаваты ў гэтым яго калега, юны бог кахання Эрот, сын Афрадыты. Якую вы бачыце ў сне, засмяялася Каця. Пятро адпарыраваў той самы Эрот, малы шалапут, які даволі часта наведвае Кацю. Загадчыцца, хаты чытальні зразумела намёк, зачырванелася. Ды вось. Аднойчы Апалон убачыў Эрота. Малы нацягваў свой залаты лук. Апалон засмяяўся і сказаў яму: "Дзіцятка, горкая, навошта ты цягаеш такую зброю не пад сілу гэта табе? Ці не ўздумаў ты спаборнічаць са мною? Ці не хочаш ты захапіць маю славу?" «Чакай, чакай, я табе пакажу», – падумаў Эрот, «чые стрэлы больш меткі і робяць глыбейшыя раны». Замахаў бажок сваімі залатымі крыльцамі, узляцеў на парнас на гару, дзе жылі ўсе праслаўленыя багі і героі. Узяў ён там дзве стралы, адну, што запальвае каханне. Гэтую стралу ён пусціў у сэрца Апалону, другой стралой, якая забівае, знішчае ўсялякае каханне, і ён прастрэліў сэрца німфы Дафны, дачкі рачнога бога Пінея. Закахаўся Апалон, як кажуць, па самыя вушы ў Дафну. Красун такі, што любая самлела б, убачыўшы яго. А Дафна, хоць і звычайная дзяўчына, была ўбачыла яго і наўтёкі, як тая казуля дваўка. Апалон за ёю. «Чакай, цудоўная німфа!» – просіць і моліць ён. «Куды ты ляціш, як галубка ад орла?» Ты ж паранила сабе ногі, спыніся, я кахаю цябе, паглядзі, хто я, не пастух які-небудзь, не лапцюжнік, а сам Бог, сын Зеўса. Але што ёй да таго, калі ў сэрцы ні кропелькі кахання? гэта праўда. Хоць ты бог, хоць ты прынц, А калі кахання няма, уздыхнула Надя. Ой, Надзечка, гэта ты не ведаеш. Перад такім мужчынам, як гэты апалон, не ўстоіш, падзявілася сваім багатым вопытам Каця. З дзвярэй высунулася пляшывая галава халімона капыла. Стары усміхнуўся шчарбатым ротам. «Казачкі расказваем!» А вы, дядька Халімон, не падслухоўвайце, вам нельга слухаць пра любоў, жонку разлюбіце, засмяялася Надя. Пятру стала ніякавата, што капыл падслухоўваў. Знікла жаданне расказваць далей, ды ад Надзі не адчапіцца. Ну і што далей, Пятру Андрэвіч, дагнаў яе палон? Дагнаў. Эх, і ўсё, расчаравана зіхнула дзяўчына. Не <laughs> Не ўсё. Адчуўшы, што палон вось-вось хопіць яе спалоханая дафна пачала прасіць свайго бацьку Бога пінея татачка родны, памажы мне, адгані ад мяне гэтага нахабніка, Я баюся яго. О зямля прыглыні лепш мяне! Сказала яна так, што і тут жа застыла на месцы і ператварылася ў лаўр. Дрэва такое, з якога лаўровы ліст. Доўга палон засмучаны стаяў перад зялёным лаўрам. А што зробіш? Нічога. Аполлон здолеў зрабіць адно, і он сказаў «Будь жа вечна зялёны лаўр!» І няхай вянок з тваіх лісцяў упрыгожвае маю галаву, маю кефару і калчан. Вось і ўсё. Вось што нарабіў свавольнік Эрот, лепшы сябра нашай Каці. ён сябра мой сур'ёзна і нават як бы засмучана адказала каця ён сябра тых хто мае шчасце ў любові як вы а ў мяне якое яно шчасце адно няшчасце за сцяны дзе быў медпункт пачуўся насмешлівы сашын голас аполлон андреевич баюся як каб хто-небудзь не прастрэліў тваё сэрца Тое, што яго расказ пачула жонка Пятра, ніяк не збянтэжыла наадварот, яшчэ больш развесяліла ён крыкнуў у адказ: «Баіня моя, Яно даўно прастрэлена табою. Дзяўчаты засмяяліся. Ляпнулі дзверы медпункта, і на парозе першага сельсавецкага пакоя з'явіўся паназ грамыка. Весела бліснуў цыганскімі вачамі, сказаў Пятру. Даволі табе забаўляць дзяўчат, ім і так весела. Пайшлі на поле, пагутарым з людзьмі. Калі выйшлі ў сад, пана сказаў: Асцярожней ты расказвае падобныя казкі, асабліва каці. Шура перавязвала мне палец, і я бачыў, што ёй не вельмі прыемна. Яна жартавала, але я адчуваў, што гэта за жарты. Бабы, брат, яны ўсе на адзін аршын раўнівыя. Ну, глупства. Што можна падумаць, калі чалавек гаворыць на поўны голас, так што за сцяной чуе жонка, за другой капыл? Калі ўжо прыйшлося, Андрэевіч, да слова, то я табе раю. Пастарайся, каб і капыл менш чул. Многа мы давяраем розным капылам. А што, хіба яны крамольныя нашы думкі? Не, але ведаеш, як бывае, Часам самыя правільныя думкі твае могуць так перавярнуць да гары нагамі, што сам сябе не пазнаеш. Здзіўляе мяне па нас такая твая падазронасць. Трымаем чалавека сакратаром сельсавета і будзем хавацца ад яго. Я, Андрэевіч, на 16 гадоў пражыў на свеце белым больш, чым ты. Мне можна ўжо... Ўжо рабіцца падазроным. Табе нельга, табе трэба верыць людзям, гэта я разумею. Але што да капыла, то скажу табе шчыра. Справы не пагоршыліся б, каб на яго месцы сядзеў нехта другі. Чуў, што казалі інваліды. На чорта нам выслухоўваць такія папрокі. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.